Također, od savjeta tajni, kako su uspjele prve generacije, jeste, braću moja draga, što su na vrijeme odabrali najbolju osobu na planeti da nju slijedi. Njihov najveći autoritet je bio onaj koga im je preporučio uzvišeni Allah, gospodar zemlje i nebesa. Allah im spustio Kur'an, oni se držali Kur'ana. U tom istom Kur'anu Allah Đelešanu im kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi rasulillahi usvetun hasene zaista vi u Allahom poslaniku imate divan uzor za njih je bio poslanik alaihi salatu wasalam najbolji uzor u svemu i zato su uspjeli Allah im poslao Kur'an pa živjeli po njim. Poslao im poslanika i za njega rekao da je to uzor i oni su ga slijedili. Zato su, braću moja draga i cijeni sestre, i uspjeli. Mi, nažalost, živimo u vremenu kada su mediji toliko ljudima isprali mozak, a ljudi im prepustili svoje mozgove, to je problem jedan, toliko da ljudi zlo smatraju dobrom, a dobro smatraju zlim. Ljude koji zaslužuju da se slijede, mediji prikazuju u najgorem obliku, a oni koji su najpokvareniji, oni se prikazuju u svjetlu koji zaslužuju da bude oponašano. Koga današnja omladina slijedi? Šta zna današnja omladina muslimanska da mu kažeš, kaži mi nešto o Muhammedu alaihi njegovim svojstvima. Kaži mi nešto o Ebu Bekru, da kažemo velikom broju muslimanki i djevojki, kaži mi nešto o Fatimi radi Allahu ta'ala na kćerki Božijeg poslanika koju je on odgojio svojim rukama. Kaži mi nešto o Esmi, kaži mi nešto o Aiši, kaži mi nešto o Zeynebi. Šta je to to planete? i ljudi pojma imena da znaju nabrojati, kamol da znaju njihove osobine. Fatima radi ta'ala, pogledajte Allah, ti zar to ne zaslužuje pažnju? Zar to ne zaslužuje da ga slijediš? Kaži Fatima, Esmi Allahu ta'ala, ja se stidim, vjerodostojna predaja, ja se stidim sutra kada umrim, kada me ljudi na tabutu ponesu, na tabutu kada me stavi, moje tijelo će se vidjeti. Bila je malo žena krupna. Kaže, ljudi će vidjeti obline moga tijela, tijelo mrtvo, duša izišla gospodaru. Kaže, ja se stidim. Ima li ikakva opcija da me ljudi nosi na tabutu da mi ne vidi moje tijelo? Allah ti ima li stida pored tog stida? Kaže Esma, ja kad sam bila u, u Abesini, vidjela sam kada žene nosi na tabutu, preko žene napravi nešto kao neki koš i to prekriju platnom i ne vidi se ženino tijelo. Kaže, Allah te prekrio, de i ti meni tu napravite, Allah, te pre, Allah ti pomogu, Allah ti dao sve najbolje što si me spasila tog iskušenja. La ilaha illa. Pogledajte tu stida, Allah ti sve rišti. Nakon smrti se stidi kako će ljudi vidjeti nije to vejarevi njeno tijelo golo. Zamotano u čefine, mrtvo. Ona se stidi. Gdje su naše muslimanke Bošnjakine od tog, od tog primjera? To su osobe koje zaslužuju da budu slijeđeni. Kakve pjevačice, kakve glumice, kakve manekinke. Allah u velikom broju slučajeva vi to znate. Uzmite, čitajte malo njihove biografije pa ćete vidjeti njihovu biografiju. Vambračna djeca, drogeraši, alkohol, kockari i tako dalje. Zar zaslužuju takvi da budu slijeđeni? Zato je uspjela prva generacija. Zato što su postavili sebi koga će slijediti oponašati. Muhammed alihi salatu osam. Allah mi da imamo vremena. Da vam navodim primjere ponašanja Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Pa da za jednoglasno donesemo stav da niko na planeti ne zaslužuje da bude slijeđen nakon Muhameda alaihi salatu